A novinha me chamou no chat pra pedir meu WhatsApp. Acho que ela quer combate do brinquedo com a boneca. E é comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer até o chão. Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer, vai até o chão. Que louco de R7, messa essas produção, parça. E aí, como de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai descer tá até o chão. Como de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele, se segure, vai sete. Meça essas produção, pai. A novinha me chamou no chat pra pedir meu WhatsApp. Acho que ela quer combate do brinquedo com a boneca e é comandar de bicicleta. Meu brinquedo é o guidão, pega nele se segure, vai descer até o chão. Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão, pega nele se segure, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer até o chão. Que louco DJ 7 meça essas produção, parça. Quer comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele e se segure, vai descer até o chão. Comandar de bicicleta, meu brinquedo é o guidão. Pega nele e se segure, e vai descer até o chão. Ah, ah. que louco de R7. messa essas produção, pai. Ah.